loca por probarte, darte los besitos yo. Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo. Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. siento a tu vela Estoy uno puesto porque yo no te quita. Y ese huerfanito necesita una mamá. Ay, qué rico. Como me pone el panty heladito. Ay, qué rico. Ese besito me lo Ay, bendito. Encuentro yo te pongo rapidito. Mm, bendito. No me coma tan rico, papacito probarte, darte los besitos y yo. Ojalá pueda quedarte, porque si me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico y yo. Ojalá pueda quedarte. Uf, qué chimón verso de Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Yo la apreté, el ático como nadie la apretó, gatita mansa. Pero gatita se me reveló, me dijo que el alcohol todo el miedo se lo quitó. Que nadie sabe si usa panty o no. Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige. No me eches la culpa, ya te dije. Que yo en verdad no está bien virado y a ti nadie te corrige. Llega a la casa pa' que te cobije. Que te quiero dar, más saco de pa' que sanar. Rebote ya me lo tienes, cándote como te encanta. El chimbote tú eres adicto y te quita que te lo roce como la canción de Yankee. Rompe, rompe. Estaba loca por probarte, darte los besitos y yo Y aquí me quedo yo. Cuando te ponga a ti de la aquí me quedo yo. Yo tengo bebecito allá bajito. Oye, esta vez junto a la bichota, Carol G, la bebé Suki, con este servidor Maldi. Sin Maldi no hay perreo. music from the company.